الحمد لله الحق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وقنا عذاب النار Draga براتشو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mi po običaju ranimo uvijek, evo. Počinjemo na vrijeme, tamo, ko švicarski sat. Dobro, nije se ni čudno, je možda vam i termin malo nezgodan za dolazak. Ja se nadam da ćete u budući, ako bo da popraviti, da ćemo sadržati jel, termina. Vi ste meni ovim svojim plakatama, jučer vidjeći na čarši, dali ste mi ideju za predavanje vi ste to naslovili kao opće predavanje, što znači da ste meni dali na izbor da, da sam odredim temu. I ja sam, gledajući dole sve one silne titule koji se više stidi i nešto se s njima ponosi, dali ste mi tako da, da govorim večeras o temi koja se tiče nas, braće, ili kako sebe zovemo, naših pretjerivanja života između dvije krajnosti. Ili kako smo negdje to spomenuli, pokušaj uspostavljanja ravnoteže u životu mladića muslimana. Ta ravnoteža je poremećena kod nas u svemu, pa evo i ovome. I što se tiče ovih titula, to nije metod poslanika, ali i salam, to nije metod naš kojeg bi se trebali držati. Ima ljudi koji su opterećeni time i koji pate zbog toga. Ja nisam od tih ljudi i ako već nešto morate staviti, stavite ono što je stvarno, jel? Ja onaj, zadovoljan sam da se kaže Hafiz se najzajmujući na potrebe za daljim. No. Jer tu ima jedna druga konotacija, negativna od toga kad ljudi vide to, pogotovo ovi koji, koji se ne slažu sa ovom našom davom, onaj, počet će da nam prigovaraju i reće vidi što oni samo na tom potenciraju, a nije to tako, mi se ne ponosimo time i nije nam to cilj izazat ćemo kod njih revolt, izazat ćemo negativne reakcije, a nismo ništa time postigli. imamo osjećaj da smo željeli isprovocirati nekoga svim tim stvarima. Hele, ne jeste toliko, alaikum selam, toliko o tome, ne bi, onaj, kažem vam i u buduće, ako god, ako budem gostovo kod vas, ne, drugo, nemojte s tim pretjerivati, nego stavite, budite tu uravnotežen, spostavite tu jednu ravnotežu, i stavite ono što je dovoljno jer ljudi će doći ne, neko će doći možda radi, ime, radi imena a neko će doći da čuje bilo o kome da se radi da čuje poruku islama da čuje uputu e, kažem to je bila to je bio povod da je odaberem jednu temu koju smatram da je za nas bitna i hvala Šanu što se učeras družimo ovde u ovo predakšansko vrijeme kada su džini i šeitani se spuštaju na sve strane a mi se okupili ovdje radi Allaha i radi Allahove knjige. Dok na drugim stranama mladići i djevojke i naši generacija i mlađi od nas, oni i tamo puni kafića i tako dalje. Oni se skupljaju na putu šeitana, mi se okupljamo na putu Allahu on Želešanom. E, zbog toga čovjek treba da zahvalja Allaha Želešanom što nas je uputio da dođemo ovdje umjesto na neko drugo mjesto. Ja ću ovdje spomenuti par stvari koje smatram da E, kod nas, e, kod nas su problematične i nije uspostavljena ravnoteža u njima. Poslanik, alejhi salatu selam je naš uzor u svemu. I s tim se svi slažemo. On je bio i političar, bio je i pedagog, bio je i učitelj, bio je i dobar muž, bio je i dobar prijatelj, dobar ashab, tako, bio je i državnik. I u svim tim svojim funkcijama, nekim životnim i političkim državnim, imao je ravnotežu. Sa, za svakoga ima vremena, sa svakim se mogu i sastati i sve to obavljao na jedan uravnotežen način. Znači, sve te funkcije kada bismo danas dali jednome savrvenom političaru, ne bi ih mogao obavljati kao što je obavljao naš poslanik Ali Zratasana. I on je naš najbolji primjer i u njega se ugledamo u popitanju i ravnoteže. Sjetimo se onoga primjera kada mu dolaze ona trojica shaba i kaže jedan inni lajate zavođu nisa, kaže ja se nikada neću ženiti. Zašto? Zato što smatram da je malo to ibadeta koji čini moći još više. Drugi dolazi kaže in la kumanna lejla wa usalli, kaže ja ću čitavu noć probdjeti i klanjati. Treći dolazi i kaže la sumen nahara wa la uftar. Ja ću postiti čitav dan, neću nikada mrsiti. I pogledajte, poslanik Ali Sad Slan kada čuje, kada ču za te stvari, stari naljuti se naljuti se zašto? Zato što to nije metod muslimana. I musliman ne bi smio tako da se ponaša. Musliman mora biti uravnotežen. I on im kaže ja in nije te nisa wa usalli wa akum wa anam. Ja se i ženim. Imam žena. On ima najviše žena od svih ti ashaba. I klanjam i noć obdijem i spavam. Femen regi ban sunneti felese minni ko ne bude slijedio ovaj moj sunnet, on ne pripada meni. Pripada meni. Pogledajte, samo kao primjer, on će doći ponovo u jednom kontekstu drugome. <clears throat> primjer poslanika, ali srati osalam, i njegove, eh, uspostavljanja njegove ravnoteže. Ili treba možda primakiti ovaj mikrofon. Onaj, on nam je dao primjer, znači, nemoj, ne možete vi, draga braća ashabi, hoće skaje, biti pametniji od mene i biti veći E, bogbojazniji i veći i bađije od mene, ja sve to radim, ali sam opet najodlikovanije stvorenje na čitavom svijetu koje se ikada pojavilo. Znači, to je taj metod kojim se ugledam. I sada spomenimo prvi problem, prvu tačku, gdje u nas nije uspostavljena ravnoteža. Braćo, prvo što je problem na koji ne ilazimo jeste gubljenje, gubljenje straha od uzvišnjog Lareša i gubljenje te bogobojaznosti kod samih nas, kod samih nas, braći. Naći ćemo nas dosta da pričamo po čitav dan o islamu i vazimo i raspravljamo silne, ja, uh, silne jalove rasprave koje ni ušta ne vode do samo gubljenja vremena. I govorimo protiv hođa kako oni jeli, uče Kur'an za hatme, uče ga za hatme, uh, za pare, za novac, redili nekog dunjaločkog interesa, I u tome mi odlazimo toliko daleko da i počnemo sami na neki način izbjegavati taj Kur'an. I malo ga učimo. Na drugoj strani ovamo e, govorimo onaj kako sufije zikri taj zikr koji su navikli na koji je tačno negativan, jel? I nema nikakve veze sa propisanim zikrom od strane poslanika, ali zato se nam. I pričajući protiv toga zikra mi odlazimo u jednu krajnost da zapostavljamo mi lično taj zikr. Ne njihovo zikr, nego zikr koji je propisan. Do, dobijemo neki jedan vid averzije prema tom zikru. Tako ćeš danas naći da učimo mi Kur'an i razmišljamo o njemu, ali malo ko od nas, braćo, plače kad se uči Kur'an. Malo ko plače u namazu, malo ko plače kad razmišlja o Allahu Žešanu. A to znači, izgubili smo onu ravnotežu koju nam poslanik traži od nas da imamo. A to je ravnoteža E, straha. Uči Kur'an i budi bogobojazan i plači kada učiš Kur'an. Kada klanjaš namaz, razmišljaj o Allahošanu, budi predan tome namazu. Nemoj gledati je li onaj diže ruke ili ne diže ruke. Je li hođa priča protiv tebe ili ne priča protiv tebe. I onda e, sad raz, razmišljaj o namazu, kako će, mi on, kako će ja njemu skresati u brkova zbog toga što on ne praktikuje sunnet i ne klanja po sunnetu mi zbog te rasprave i zbog tog takvog odnosa prema hođama gubimo to je sebe gubljenja našega hašeta i naše bogobojaznosti iz srca naših. kaže mrre Ebu Bekr bi ređulin jakrel Kur'ana u jebki Ebu Bekr je naišao pored čovjeka koji je učio Kur'an i plakao Pazite, Ebu Bekr u njegovo vrijeme nailazi pored čovjeka koji uči Kur'an i plače i kaže svojim ashabima prisutni, kaže, hake da kunna nebki fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi sallam. Kaže, ovako smo i mi plakali za vrijeme poslanika, ali i sallatu sallam. Pa hoće da kaže, znači, već u njegovo vrijeme ljudi se više odaju Dunjaluku, već u njegovo vrijeme dolazi do onih, uh, onih nesuglasnica, ali tako, i ljudi zapostavljaju onaj stvarnu, stvarnu vjeru, a to je, to je taj hašet, to je ta stvarna bogobojaznost. I na neki način se oni čude kako taj čovjek, taj čovjek, je li plači, uči Kur'an i plači I mi smo, kaže, vaki bili u vrijeme poslanika, ali hatta kaset kulubna, ka dok naša srca nisu otvrdla. Dok naša srca kaset kasije, kada kaže kalb kasije, to je kao kameno srce. Znači, naša srca već u njegov vrijeme posla. Kakva su tek naša srca danas? Znači, braće, koliko god hoćete, uči Kur'an, ali ništa. Ko što jedan alim iz Horasana kaže, učio sam Kur'an od večeri do jutra. Do sabaha sam učio Kur'an. Kanjao sabah i krenuo kući. Međutim, kaže, nima, nije djelovo na mene, nimalo Kur'an taj. Nekako, ja sam učio puno, ali nije djelovo, nisam ništa posebno osjetio. <clears throat> Idući kući prolazeći pored komšine kuće, čujem njegovog sina kako citira neke stihove. Ti stihovi djelovaše na mene i ja počeo da plaćem evo problema jednog. I kaže, u pravu su oni koji su me prozvali zindikom, jeli, otpadnikom od vjere i nevjernikom, kada su rekli za mene to i to. Neko je za njega govorio da je otpadnik od vjere, zbog nekih njegovih ideja, ne zbog toga. Nije on kafir, ali pogledajte šta nam ovdje govori. Stihovi su djelovali nekoga pjesnika na njega, pa je zaplakova Kur'an uzviše nije djelovan. To je ta kajnost izgubljena ravnoteža. Kur'an mora da djeluje Koliko mi danas puta, slušajući neku ilahiju, tamo čovjeku nešto je za golica ga u srcu. Tek sam ilahije ili, ili sam način izvođenja ilahije. Međutim, Kur'an ne dijeli na nas tako kao taj ilahija. Koliko naroda na onim vludima sada, kažemo i o njima, plače kad se uči ono rođenja, jel da? Rođenje napisao čovjek, napisao mevlu taj čovjek neki, jel? CD, tri hafiza tamo pjevaju pjesme, pa to na narod djeluje do Kur'an ne djeluje. Poremetilo se sve, osim mjerila vrijednosti koja se poremetila, poremetilo se i to. Tačno je da srca nekada ne mogu, ne mogu uvijek srca biti u takvom stanu da, da spremna na plakanje. To je tačno. Međutim, ne smijemo dozvoliti da ona nikad ne zaplaču. Počnimo sad svi ovde od sebe. Koliko ko od nas plaće kada se Kuran uči? A koliko u isto vrijeme trošimo vamo to, jeli, to dragocine vrijeme na jalove rasprave i tako dalje hadis poslanika ali sa sallam kaže yunzaul hasyatu hatta la tara hasyan kaže bogobojaznost će se uzdizati od ljudi zašto zato što ljudi neće ne prihvataju je neće Kur'ana neće neće te te bogobojaznosti kaže hatta la tara hasyan tako da će doći vrijeme da neš nikoga sresti bogobojaznog čovjeka neš sres bogobojaznog čovjeka na ulici Bogobojazan je kada obori pogled kad najde žensko koje se vrti bogobojazan je i kad te neko izaziva prigovarati na tvojoj bradi ili na tvojim pantalonama, na tvojom svaku, a ti mu kažu kalo selama, u ida hata bahumu džahiluna kalo selama, kada im se obraćaju takvi džahili, on je ono džahil, ne zna zašto ti to radiš, ti njim kaže selamu alaikum, a ne odma e, eh, hajde daj ti svoj delili pa će ja svoj delili, i onda uđemo u raspravu, on je sve prije zacrtao da neće popustiti, kao što si i ti zacrtao da i ti također nećeš popustiti u, u tome što si što se uzeo za svoje mišljenje. To je jedan problem, braćo. Nemamo te ravnoteže i nema toga kod nas. Nažalost, gubimo to svaki dan sve više i više. Što se prije vratimo Kur'anu, bit ćemo dosljedni. Mi kažemo, prigovaramo ovima vamo iz islamske zajednice. Čest puta prigovaramo da su službene neke daje, profesionalne daje. I stvarno mnogi to od njih, nažalost, obavljaju profesionalno. Jel? Ono što je, zašto je plaćan, on će to i obaviti. Isto kao što će obaviti mehančar tam popraviti auto jer on je plaćen za to je ne, iz, ne srčano ono, ne zato što mu to vjera njegova nalaže, nego zato što je on onaj radnik islamske zajednice i zato, to, <clears throat> zato to obavlja. A u isto vrijeme i mi koji sebe zovemo braćom radit ćemo takve stvari. Radit znači, će, I počeli smo već, mnogi od nas počeli smo već njihovim stopama radit ću ono zašto sam da ja sam taj, za ovo ja ću radit samo te stvari. Ja, I radit ću to zato što mi to naredio neki emir tamo. Ne zato što ja to svojim srcem osjećam da je to moja dužnost. <clears throat> Drugi problem na koji ne ilazimo, braću, jeste pretirana besposlenost priča i šale koje umrtljuju to naše isto srce. Veoma dosta vremena, kažem, spomenuo sam jalove rasprave, pogotovo danas je to moderno, nakon silnih ovih knjiga i knjižice koje su izašle, moderno među braćom koja, nažalost, nema i znanja, nema i tog dovoljnog znanja vjerskoga, da se upuštaju u rasprave za koje nisu spremni, nisu obučeni, nisu dosadni tim raspravama. I gubi se danguba na to. Doći ti brat, zato što on, eto, ima vremena, previše slobodnog vremena, doće ti da, da, mu, da, mu, da ga ti obraspoložiš, da mu dadneš neke nadje za život u isto vrijeme on je prazan ko vreće. Nema u njemu Kur'ana, nema u njemu zikra onoga od kojeg mi, e, prigovarajući sufijama, i mi često bježimo i od onog jutarnjeg, i od onog večernjeg, i od onih drugih silnih zikrova. I on ti dođe i počne pričat, hajmo pričat o, o Ebu Muazu, hajmo o Šehu Nasiru, hajmo o ovome, o Resu, hajmo o ovome, i još više nasa, naša srca se prazne. Srca se pune Čime? Innamal mu'minuna alladhina idha tuliyat alayhim zadatum imana. Ja. Oni kada im se čitaju Allahovi ajeti, podiže im se iman, povećava im se iman. Znači iman se može povećati čime samo? Allahovim ajetima, odnosno činjenjem dobrih djela po tim Allahovim ajetima. I osim što je on prazan i što je došao tebi da dangubi s tobom uzma to tvoje dragoceno slobodno vrijeme i tebe ostavlja tebe ostavlja također prazno lijek za takve ljude, kada bi mu izvadio Buhariju i rekao, brate, hajmo čitat pa stranice iz Buharije. I pobjegao bi od tebe. Taj prazni, jer njemu to nije interes, njemu je do priča, njemu je do, do šala, njemu je do, eto, da, da se zabavi, da ubije to svoje vrijeme kod tebe. Izvadi Buhariju, izvadi neku drugu zbirku ili neki čitav drugi, vidjet kako bježi od tebe. Ali ako iskreno ostaće i doći ti sljedeći puta, hajmo mi bu nastaviti Buhariju iščitavati dok onaj drugi ti se više nikad neće pojaviti. Onaj drugi kome nije do, do podizanja imana, kome nije do nauke, neće ti doći više nikada. Zatim, e, znači i tu gubimo ravno ravnotežu. Ne znamo uspostaviti. Ili pretjerano se šalimo, ili smo pretjerano ozbiljni. Zatim, druženje sa svakakim vrstama ljudi. Nama je naređeno da se družimo samo sa dobrim ljudima. Ko su dobri ljudi? Dobri ljudi su ljudi koji, e, koji su odati i badetu koji su odati nauci, koji čini dobra djela, koji će te primit i popričat s tobom kad ti treba savjet, a ne koji će s tobom pričati o nekim bezaznim stvarima. Mi ćemo danas naći da e, često puta odijemo, pričamo s čovjekom sad tremena o nekom problemu tamo koji je skroz daleko od nas i rješavamo primjera radi problem Palestine. Svi mi volimo Palestinu. Ali mi odavde iz Bosne rješavamo njihovo tamo pitanje i gubimo na to sad vremena umjesto da smo s nekim dobrim čovjekom koji će nas uputiti i, i, i čije će riječi kod nas izazvati povećanje imana. Imate nekada ljudi, sam pogled u toga čovjeka izaziva kod vas neraspoloženje. Samo što ga sretnete na ulici, čita danas neraspoloženi nakon toga. Zato ne možemo se prepustiti ni tu stihi, nego moramo ići i tražiti svoje društvo. Moramo sebi birati to društvo. Gdje još pretjerujemo, braćo, i gdje nismo s postavljanom težu, to je pitanje traženja znanja. Braća uglavnom ili ne traže znanje, ili traže znanja. Kažu ljudi, kaže, ja nemam vremena da, da tražim znanja, sam zauzet davom. Ja, ja širim islam. I on odje, stvarno, neko ode u kafić, neko ode na kamp, neko ode tamo, u tramvaj, neko na ovo, neko na ono mjesto. I on stvarno širi taj islam. Međutim, on nema znanja, nema osnovnih stvari iz, uh, koje, koje mora imati jedan daja. I upušta se onda u stvari koje ne poznaje dovoljno. I zazove veću štetu nego korist ovome islamu. Ovome islamu za koji je zadužen da ga širi na sve te ljude. Najbolje znanje znamo pri tome. Ne možeš biti daja bez poznavanja Allahove knjige. Ne možeš biti daja bez poznavanja makar jedne zbirke hadisa ne mislim da je znaš na pamete, nisu mi dostojni toga. Rijetko to danas ko u nas nosi u glavama čito zbirku hadisa. Nema više Buharija među nama, nema više muslima među nama. Ali ima ljudi koji znaju čitati. Biti daja i upušta se u davu, a još nikada nije taj čovjek proučio Kur'an, ne mislim samo pročito Kur'an, nego proučio pa da shvati sve oni kuranske ajete, makar one jasne i muhkemate ajete. Problem se upuštati u davu, znači izazat ćemo veću štetu nego korist. Na drugoj strani ovamo Buharija i Muslim nam stoje. Eno, Buharija je prevedan i Muslim će se ako bude prevoditi. Dajmo makara kada, kada već te knjige, te knjige u sud, e, majke svih knjiga, kada stoji među nema, zašto ih ne, ne uzeti i čitati? Pa onda nakon iščitavanja tih knjiga, kada steknemo neko znanje, onda se upuštajmo u davu. Neću ja kazati, zabranjujem se upuštati u davu. Nije se zabranjeno pušati davu. Ali je treba uspostaviti ravnotežu pa širiti davu u onome domenu, u domenu znanja kojeg mi imamo. Ako poznajem dva hadisa, širit davu u domenu ta dva hadisa. Ako poznajem suru kul huvallahu, govorit ću ljudima kul huvallahu. Ako znam samo sure delem terekefe, govorit ću o tim surama i u tom domenu. Znači, govoriti ono što znamo. Prilikom traženja znanja mi činimo također jednu ogromnu grešku a to je što dajemo prednost nekim čitabima nad Kur'anom često puta ili nad drugim hadijskim zbirkama. Sad, hvala Bogu, ima knjiga. Jer, Ilhamdulillah, možda će doći vrijeme kad će nam ova vlast zabranjivati, li, da, e, da štampamo ovoliki broj knjiga. I neka knjiga. Međutim, naćite, braće, da prije će pročitati onaj minhađu muslim, li, put pravoga muslimana, nego što će iščitati Buhariju prije će pročitati temelje istine vjere, stvaranje i razvoj čovjeka u svijetu medicine Korana ili evo ovi sve za pečećenje dženski napitak nego što će pročitati Buhariju. Za pečećenje dženski napitak je i napisan odakle? Iz Buharije, iz muslima, na osnovu hadisa koji je tamo naveden. I nemojmo davati prednost sada nečemu što je sekundarno nad nečim što je primarno. Primarno u ovom slučaju je šta? Kur'an i hadis, odnosno Buharija i muslima tu također ne znamo uspostaviti ravnotežu. Znati način obrazovanja danas, ovaj današnji način obrazovanja naravno nije prilagođen, nije prilagođen uh, obrazovanju, uh, nije sistem obrazovanja prilagođen nama, pogotovo nama koji hoćemo vjerskog znanja, ne možeš ga nigde naći, ali ga zato možemo naći ovdje u halkama. Ovi halki nema, vi imate ovo predavanje subotom možda, rijetko je gdje da ima halka Kur'ana, halka Kur'ana, ne samo učenja Kur'ana, nego i razumijevanje svatanje Kur'ana. Rijetko ćete gdje naći u Bosni da ima halka hadisa, ništa čitanja hadisa i pamćenja hadisa na pamet. Tako se stiče znanje ukoliko hoćemo znanja. Ne možemo se samo osloniti na ovo doću subotom, subota danas, jel? Doću subotom sadršati predavanje i to je to. To je moja obaveza. Što zapamtim, zapamtim. Što ne zapamtim, jel to je. Koje god da si zanimanja, koji god da si zanimanja, bio ti pekar, bio mljekar, bio ovo pet ili deseto, ti si dužan da tražiš znanje isto kao što sam ga dužan i ja da tražim. Svi smo mi dužni da tražimo znanje, samo što ti, ako, se, ako ti je profesija nešto drugo, hajdemo sad ići ovim profesijama, e, dužan si znati ono znanje koje je svakim svima dužan znati. To su osnovne stvari izvjede, to su stvari vezane, e, sve stvari vezane za namaz, za namaz, da ga znaš obavez, zašto ga klanjaš, o postu, o hađu, o zekijatu i tako dalje. Da ne pitaš o tim stvarima koji su opće poznate, ne postavljaš ovdje ta pitanja. Nego i možeš naći, možeš i naći po knjigama, po Buhari, Muslimu i tako dalje. Zatim imamo problem prelijetanja sa knjige na knjigu. Mnoga braća pročita, pročita iz Buhari jedan hadis, pa ovdje na muslima drugi hadis, pa ovdje na uh, put pravog muslimana, pročita biti stranice, pa na četvrtu knjigu je tamo uzme iz nje nešto, pa ispijete knjige tako nešto i čitavo vrijeme on samo prelič. Kad ga pitaš koju si knjigu, knjigu pročitao, on kaže, u mašta, pročitao sam kako hoćeš knjiga. Pa šta se nalazi u toj knjizi, on zna ono samo šta se nalazi, vidio samo na prvoj stranici. I on je sve pročitao, jel da? Ali naslova je pročitao ili možda onaj uvodnik. Gdje je tu ravnoteža? Ravnoteža između nečitanja i takvog čitanja je da pročitaš prvu jednu knjigu. Završi jednu knjigu. Da možeš sutra kazati prvo pred uzvišenjem Allahu a i pred onim autorom čiju knjigu čito, ko zna, možda budeš pitan na sudnjem danu, pogotovo ako nešto slažeš na tog autora. Pa da znaš kazat, pročito sam to i to u tvojoj knjizi. A niko što jedan brat kaže, Hafize, ja sam u toj knjizi našo grešku tu i tu. Pa gdje je ta greška? Pa eto, ja sam onaj čito, negdje je tamo, znaš. Pa de mi nađi, jer ako je greška, molim te uputi me da, da, da, da ispravim. U sljedećoj štampi da ja znam da popravim tu a, grešku, jel? U trećem pitanju na insistiranje moje, on kaže, pa nisam ja našao je drugi tamo neko. Pa ko je taj drugi? Pa dođe do trećega nekoga. Tek taj treći je pročito knjigu i on zna. Ali ovaj čuo od njega. Nije htio čitat, nego eto on čuo i on sa, pofalio se da je on pročito knjigu i našao tamo neku grešku. Braćo, ne možemo na, taj, na takav način. Hem, lažemo prvo na Allah, pa na poslanika, pa i na toga autora koji je sastavio, napisao tu knjigu. Ako hoćemo ravnotežu, hajmo pročitat Kur'an. Hajmo ga redovno čitati svaki ajed. Nećete od prvi puta razumi se ajde, sigurno. Ni od drugi, ni od treći. Evo, ja sam 12, 13 godina to nekog staža hafiskoga. Svaki puta kad ponavljam Kur'an, kod da iznova neke ajete čitam, kod da prvi puta ga čitam. Tek tad me Allah Žešanu daje da razumijem taj ajet određen. Dota sam prolazio preko njega. Što znači da Što znači da e, Kur'an se, kur, to i jeste muđiza Kur'ana se stalno traži nje, njeno ištita. Nijeste način ni jednoga, ni jednu drugu knjigu, pogotovo i današnje knjige, ni Mešo Srlimović, neka druga, da se čita ponovo njegova knjiga. Čitaš jednom i gotovo. Drugi puta već je dosadno. Do Kur'an nije, zašto? Zato što Kur'an u sebi ima i neku drugu magičnu moć koja ti puni srce dok se oni drugi čitavi ne pune srca. Tako isto i hadisi. Zašto? Zato što su i hadisi objava od poslanika, ali sada se nam. Vi ste čuli za Ibn Arabija, ne onoga sufijskog Ibn Arabija, sallam. Nego Ibn Arabija koji je bio iz Malikijskog mrceva. Pa kaže, <clears throat> njegov djed je pročitao 700 puta Buhariju. 700 puta, znate koliko je Buhari? 700 puta ga pročitao. Zašto ga je čitao? To što mu se traži, ljubav prema poslaniku, ljubav prema hadisu, odnosno prema objavi, jer objava je i hadis kao što je i Kur'an objava. Oma entiko anil heva, poslanik ne govori po svom miru, nego zato što je to objava, zato što je Allah šao naređuje. Drugi čuveni Alim Širazi kaže, kada bih htio svojim učenicima ders neki da održim, kada je stotinu puta pročitao lekciju. Sto puta pročitam lekciju, pa onda idem da održim ders. A niko mi danas, nađete brata, često puta kaže, Alhamdulillah, rabbi dala, i počne. On, eto, kad nisam se nešto posljedno pripremio, nisam imao vremena. Pa što se dolazi ako nisi imao vremena? Što se dolazi ako nisi spreman? I mi sebe opravdavamo tu, a u isto vrijeme sramotimo se pred tim ljudima kojima govorimo. Dok širazi ih šta kare, zato je širazi pozna, zato je širazi alim, šafijski alim. Ja stotinu puta pročitam ders. Zašto? Zato da mi se ne bi nešto desilo, da ne bi slagujem vlana, poslanika, alaih salatu wasalam, ili na nekoga drugoga, pa da me sutra, sutra sudnje danu zbog toga hasanati moji. <clears throat> I toga nemamo, braćo. I što prije uzmimo ovaj metod da bismo da bismo na ispravan način širili ovu našu davu. Sljedeći problem jeste kod nas, sve govorimo o nama, braći. Žurenje u izdavanju fetvi. Ja to ono kad kajemo sipaka koji iz rukava. Za sve živo imamo odgovor. Ide brat u tramvaj neki dan, slušam ga, raspravlja i dvojica braće, neko je pitanje, kompleksno je to pitanje iz islamskog prava. I nije malo, ja mislim ovako, kažu, ja mislim ovako. Čekaj, brate, prije što ti misliš i smisliš nešto, ima li nešto da rekao Allah i poslanik? Jer je ilm, nauka je šta? Kala Allah, kala Resulullah. Nauka je, rekao je Allah, rekao je poslanik, ali sad se nam. Ne ja mislim. Oni što misle, to su oni, <clears throat> jeli, tamo filozofi, kako ih zovu, jel? Oni misli, stvari ne misli, da misle, ne bi tako govorili. Uvijek bi prednost dali Allah i poslaniku. La tu kadimu bejne ili illa wa rasulihi. ti ići ispred Allah i poslanika. Uvijek prvo njih spomenite, pa onda vi kažete, e ja sad na osnovu toga zaključujem to i to. No mi žurimo s fetvama. Žurimo i tako smo u tome specijalci. A Allah rešavno kaže, vola takvu ma leša leke bi je ilmu ga ne zalazi tamo jel, ili ne povodi se kako u nas prevode ne povodi se za onim što ne znaš o čemu nemaš znanja mi bismo to rekli ne zabadaj nos tam gdje ti nije mjesto nemoj ići tamo reci ja ne znam šta fali kaste ja ne znam jer kaže jedan alim kaže šabi kaže e, nisful ilmi la edri la edri nisful ilmi kaže, reci ja ne znam je pola nauke je ti, to, tu je tvoja veličina kad kažeš neko pitanje koji stvarno ne znaš kako treba odgovoriti, ja ne znam to pitanje, pitajte toga i toga ili čekajte da konsultujem taj, taj, čitav i tako dalje. Bićeš i drugačiji u očima tog naroda koji te sluša. Drugači, drugačije se ljudi prema te ponašati. Međutim, mi, stid nas je nekada kazati, jel? Stid nas je da mi ne znamo, jel? Jer zašto si ti tamo šejh, mr, dr, tako dalje, fr, takve fore, ostale, stid te kazati, ne, ne znam. Jer zašto ste doveli tu nego da, da, da im kažeš ono što znaš ti mali ibn Enes, čuo ste za njega. Koliko ono mesela on bio upitan, pa odgovorio samo na šest. Eto, deset mesela, bio upitan, pa odgovorio samo na šest. Na ostaje rekao, ja la Edri, ne znam za, za te mesele. A ko je on bio, ako ko smo mi? On koji je znao napravim prvo Kur'an, pa znao napravim sve hadijske zbirke, pa i on sam skupljio sve te hadise i tako dalje. Iz te skromnosti, iz bogobojaznosti one koje kod nas nema. Jer da smo bogobojaznosti, i, i mašala steku znanja, ali on ne odgovara nikom na pitanja. Jer ja se bojim odgovoriti na pitanja. Je li takav u redu? E onaj prvi nije u redu. Nije ni ovaj drugi u redu. Jer je inna ledine jektu mune na ime. Inna ledine jektu mune ma anzirna min al huda wal bejnati min badima bejna min nasi u lajki ila anuhum Allahu ila anuhum lajnum. Kaže oni koji kriju ono što smo objavili u našoj knjizi. U hadisu. Znači i tako dalje. Oni koji kriju koji ljudima neće da kaže saopšte u lajke jela anuhum Allaho, jela anuhum lajnun, kaj prokleti su, prokleti su od Allaha Žešanu. Dakle, ljudi su prokleti. Ako te neko pita ono što znaš, moraš da kažeš. Kao što su pitanja, pita brat brata, takvog jednoga, gde mi odgovori koji su farzovi abdesta. Ili kak se abdesti, on kaže, ne, ja to neće odgovore, ja se bojim Allaha Žešanu. Ni to, Bogu, to nije bojazan da Allah Žešanu, to je glupost tvoja. To je ta ravnoteža koju mi nemamo često puta kod sebe. I naći, nažalost, je takve preskromne, braće, on misli da je skroman. On misli da je skroman u tome. To nije skromnost. To nije skromnost, to je ova druga krajnost. Prva krajnost je žuriti i sipa i fete iz rukava, a druga skromnost je, a, tre, a druga ova, krajnost jeste ovo, ne, ne raditi ni to. Jer mi smo, E, šta kaže u hadisu jednom men keteme ilmen el džemahu Allahu jom el qiyamati bili džamijun nar kaže ko <clears throat> sakrije nešto od znanja Allah Žešanu će ga na sudnjem danu bićevati bićem od vatri ko sakrije nešto znanja tako da sad postavlja se pitanje je dobro znati ili nije je li dobro znati puno ili je bolje znati malo Naravno, odgovornost oni koji puno znaju, koji znaju čitav Kur'an i znaju ga protumačiti, Marsti, znaju se po njemu Pa ponašati veća je nego odgovornost onoga koji zna malo. I, ali će ovaj koji zna puno i potem bude radio imati veću nagradu. Dok onaj koji zna malo, naravno manja mu odgovornost, ali će biti pitan što im dao zašto nije znao više. Zašto nisi Abab učio on? Zašto se trošio vrijeme na druge stvari? I doćemo do, do, do one definicije ko je Alim onda danas? Ko je ta osoba koja bi trebala da širi tu davo, a koja ne treba da širi davo? Ali mi ona je koji uvijek počinje kala Allahu, kala Rasulullah, pa onda ja kažem, ja. Rekao je Allah Đelšanu u Kur'anu o toj meseli, o abdestu, to i to i to. Rekao je poslanik Ali sad s nama abdestu, to i to i to. Tako da ti više, tebi ne ostane više ništa, da ti o tome raspravljaš. Nije ti dato prostora. E to je Ali. Ali je znači koji uvijek počinje sa bismillah, pa onda počinje sa kala Rasulullah, kala Allah, pa kala Rasulullah. Je li Alim ovo danas, što nam zna šest sati pričati. Stvarno imate taki govornik kada šest sati on non stop može pričati. I nešto vam priča. Dođe vrijeme namaza, on kaže, ba pa dobro, odgoći ćemo malo namaz. Nije problem. Jeli, bolje je nekada tahirit, kaže, s namazom. Filozof, još ga zovu, kaže, mislioc, islamski mislioc. Sa fakulteta islamskih nauka, sa filozofskog fakulteta i tako dalje. Dođe namaz, nema ga kaže, nema ga u džamatu, pita ga, o, fadilete šeh, jeli, o, alime, poštovani, jel, doktore, zašto niste klanjali s nama u džamatu? Pa kaže, pasta, nije, kaže, u džamatu, nije, nije smisao ove vjere sada da, da se klanja u džamatu. Smisao vjere je da svako za sebe klanja, jer tu je, kaže, vjera, znaš. Znate, on njihov uvijek, tu je vjera, vjera je u srcu. Hoće da kaže, nije u praktici. Ili fadilete šeh, zašto ti nemaš brade? Pa kaže, slušaj nešto, danas nije mudro nositi bradu, jer brada je, eto, kao forma u islamu. A zove sebe islamskim mislivcem. I šest sati priča o islamu. Teorija sipa iz njega. Stvarno je poznaj. Da vidiš, poznaj tu vjeru. Međutim, od praktike njegove nije ništa. Znači, šta je Alim? I džerano teža. Alim je onaj koji počne sa Allahom, njegovom knjigom, sa hadisom, poslanika, sa sram, ali i ono praktikuje što govori. Mi danas imamo koliko hoćete takih mislioca. Eno i pune su knjiginje. Filozofija, Kalem stalno izdaje neke knjige, obzor, a ova obzor, ona razmeđu, oni filozofija na razmeđu, oni ništa nema na razmeđu Kur'ana i Sunneta. Uglavnom to. I kad ti nešto vam doneseš Kur'an, što nema kaže, daj, dosta više ti, takvi čitaba, znaš, koji kaže, izazivaju i među nama, kaže, podjele. Ti čitabi izazivaju podjele, a oni filozofi, kanti, ostale kante, ne izazivaju podjele oni su kod njih dobrodošli. Ali ne se nastrao njih, molimo Allah uputi i njih i nas. <clears throat> Nego tu i mi griješimo. Da ne budemo takvi alimi, bolje nam je poznavat Amme Džus i postupat po njemu nego milion nekih tamo filozofskih dijela znati i, i govoriti kao ti filozofi. Zatim naša ravnoteža u običnom životu, braća. Često puta ne znamo ustaviti životne potrebe i potrebe naše vjere životne potrebe što traži obični život od nas i potrebe naša. Naćite braću koja se stalno vade i kaže ja sam zauzet tavo. Ja dođem u mati i kaže sine, hodi, sjedi malo s nama. Majko, nemoj mi stajati na putu davi. Ako oženjen kaže ženo, ja sam zauzet tavo, ja nemam za tebe vremena. Djeco, djeca hoće malo se poigra s babom, kaj ja sam zauzet, ja moram ići davit ljude. Jer to je moj poziv. I čita u vrijeme je zauzet. Doći jedan, kaže, ne, ja, e, kaže, kažeš mu, pa ti si oženjen, brate. Ka ne, ja sam oženjen davo. Maša, oženjen davo. Ja. Pa haram ti je onda osamljivat se da, onaj, sa, sa, sa, sa davom. Ako nije oženjen, onaj mladić koji nije oženjen, onda ti haram se osamljivat sa njom. Ja. I takve kontradiktornosti i gluposti, naš, braća sebi, e, stavljaju da nisu uspjeli uskladiti taj taj svoj životni poziv, ako sebe zove dajom sa običnim, o, osnovnim potrebama života koji zove. Mi zapostavljamo porodicu, zapostavljamo roditelje, čiji jedan uzdah na ovom svijetu može da nas košta sutra na hire. <clears throat> Vi znate na majčina dova, jel? Pa roditeljska dova, nije to džavo u našoj narodi, ima to svoga smisla. Kada malo pristate na hadice, se vidite o, o o, o nepoštivanju i poštivanju roditelja, vidjet ćete da ima to smisla kad kaže ako na tebe uzdahne i mati, nećeš imati, nećeš moći umrijeti lako i tako dalje. Ima to osnovne, nema Adisa koji govori o tome, ali kad sve to pročitaš, vidiš da to u stvari ima osnove. Pa ćete naći da su mnoga braća zbog te svoje dave i brakom sa dave zavadili se sa roditeljima. Ukočite. Neko se zavadi radi nikaba, neko radi brade, neko radi pantalona, neko radi musaka, neko radi ne znam ti kakve stvari. I dođeš njegovim roditeljima i pitaš ga, pitaš i, pa dobro, kako to vaš sin, maša Allah, sunnetlija pravi, oženio ženu pod nikabom i oni praktikuju vjeru, a vi i ti dalje otkrivena, ota stavno, jel, nekad klanja od petka do petka ili samo bajramo i tako dalje. Kažu, sini, jeste to problem. I mi stvarno, na, smatra na to problem, ako Bog da mi ćemo to, kaže, jednog dana. Znate, ono uvijek njima jednog dana. Ali kaj ima drugi problem koji ja ovdje hoću da potenciram? Kaže, taj naš sin, kako da se mi ugledamo u njega? Kad najmanje vremena ima za mene. Taj sin kaže, poziva svakoga drugoga, čitav dunjav, poziva nas i ostavi. Nema vremena za nas nikako. Uvijek kad god nešto tražimo od njega, on kaže, ja sam zauzet davom. Ja nemam vremena, majko, za tebe. A mi smo prije svega dužni, jel tako, da roditelje svoji, svoje poštimo. Da prema njima poslušnost iskažemo, jer čak ako se za džiga traži njihova saglasnost, saglasnost roditelja, onda možete misliti koliko je to roditeljsko poštivanje jako islamo. Kako kaže da primim od njega davo kad mi on nije uzor? Kako da primim islam od njega nije uzor? Kaže ja ga, došli, mi, došli nam rodbina i zovemo ga, ostane s nama, on kaže ja zauze davo. Uh, e, Cine, hajmo vratiti ovo, stoji nam na putu, čumur tamo, ugalj iz drva, kaže ja sam zauze davo, ja nemam za to vremena. Sine, hajmo otići, posjetiti e, tetka i e, tetku i tetka, nemam ja vremena za to, hajte vi. I nikada nema vremena za njih. Kako da ja, kako da mi on bude uzor u mome životu? i navište koliko hoćete naših, je tako, ti međuroditeljski onaj, odnosa su poremećeni. Zbog čega? Zato što nijemate teži Poslanik je, rekao smo na početku, ali sad, selam, bio je dobar i roditelj, tako, bio je dobar i, do, i, onaj, i muž. I bio je imao je djecu koja su slušala njega i proporučivao je ashabima da prvo u tome budu dosjedni pa onda da šire davo. Mi nismo zaduženi braći da poživamo, pozivamo čitav svijet. Mi ako pozovemo svoga roditelja i taj roditelj nas posluša i primi davo preko nas, le ay yahdiyallahu bika rajulun wahidan khayrun laka min hamlin niyam. Da Allah uputi preko tebe jednog čovjeka bolje ti je nego šta? Nego čitav dunjanluk u drugom hadisu, e, nego ne znam tovar blaga i tako dalje. Znači, budimo toga roditelja, nekom preko nas primi islam, bolji nam je nego sve, nego sve te silne dave koje mi vršimo. Neko će sa ženom tako. Jel, zašto se oženio ženu ako ne imaš za nju vremena? Ako si svi drugi preči, tvoje društvo ti preče nego tvoja žena, zašto si onda oženio? Kako da za nju nemaš vremena? Najšte braće koji je stalno sa svojim nekim prijateljem. Pretjerano se druži e, sa među vama ima toga sigurno. Pretjerano se družiš sa jednim ahbabom, sa bratom. On u auto, ti sa njim u auto. On u džamiju, ti sa njim u džamiju. On u, čašiju, ti sa njim u čašiju i tako dalje. A nema šemena za svoju majku, niti za svoju ženu. Žena kaže, ne vidim ga danima. Na večer kad se vrati, kad vidim ga, djeca ga ne vidi, djeca na večer zaspije, ujutru, prije što se probuda, on već otišao i tako dalje. Jer to odlika daje. To od tebe Islam ne traži. Islam od nas traži da budemo umjereni u svemu, pa i u tome poslanik je imao žene, je li tako, poslanik je imao žene i sa njima je družio se i davao i njima njihova prava. <clears throat> I nije to zanamarivao. Ihbeb e, habibe ke hevnem ma asajne kune bagidak i jevnem ma i to kad se radi o našem brastvu i prijateljstvu Voli svoga brata umjereno, kad ga već voliš. Možda jednog dana ti bude neprijatelj. Ko se dešava, imamo braće jelde koje su bili su netlije mašala, u vrijeme rata. Imali su brade do pupka. Imali su sve ono što sunne traži. Međutim, otišli su i postao ti neprijatelj onome bratu koji se družio sa njim. Zato je poslanik Ali sa svan kaže, kada ga već voliš, voli ga umjereno. Možda ti bude jednog dana neprijatelj. I tako da ćeš znat se ta ponaša sa njim. Uvgled habibeke heunen heun, heun ma, a se nekuna habibeke heunen ma. Kaže, i kad mrziš, mrzi umjereno. Znači, ravnoteža u svemu, možda jednog dana da ti bude prijatelj ta ahbabtu. Taj do, dotadašnji neprijatelj. Znači, u svemu, u svim tim stvarima, nismo jako, jako zapostali svoje stvari. Recimo, u pitanju ravnoteže se radi o gostima. Dođe ti gost, dođe ti gost, u gosta nije te dugo vidio, ili vidio te, ali eto, voli da ti dođe, voli zato što voli tebe, zato što ti voliš Allah i njegova posljednika, ali sad sam. I ti se sad napraviš pametan, on tam sjedi i ti odeš gledaš na filu. Odeš gledaš na filu. Pitaš ga zašto sklanja na filu, pa kaže, klanjaj na fili namaz je bolje nego sjed sa bratom. Jeste, u osnovi to je bolje, ali u tom momentu nije to bolje. U tom momentu ti je bolje sjediti i ugosti svoga prijatelja. Zašto? Zato što tvoj i moj poslanik, ali sad sam kaže, men kjane ju'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim yukrim Ko iskreno vjeruje Allaha i sudnji dan, neka ugosti kako treba svoga gosta. Znači, dadnimo su, poklonimo svu pažnju u tome, u tom momentu. Kaže se, Ezan uči brat u džami sjedi Kur'an, Kur'an uči. Kažeš mu, Ezan uči, ostaj Kur'an. Pa ne, učenje Kur'ana je bolje nego slušanje Ezana. U osnovi jeste, učenje Kur'ana je mnogo važnije i veći savap i veći bad nego Ezan. Međutim, u tom momentu, u tom momentu dek Ezan uči, u tom momentu je Kur'an Kur'an trebaš ostaviti i ponavljati za mu Ezan. Zašto? Zato što je došla naredba u kojoj poslanik Ali Sad kaže kada uči ezan, ponavljajte za zinu i izgovarajte one riječi, ili tako? To. Gdje je to ravnoteža? Iz krajnosti u krajnost. Ravnoteža ostavi tada kurana, nemoj se sad praviti pametan. Dođi prije Ezana ili posle Ezana uči kurana. jesi Zatim dolazimo, braćo, do problema našeg vremena. Evo sad ovdje prije što smo počeli ovo, jedan od braća ovdje kaže, ne znam, kaže, joj, jel, preokupiran sam, prezauzet sam, jel, nekim dunjaličkim poslovima i tako dalje. I stvarno vrijeme, vrijeme je jedan od, od velikih problema, nestaje, nestaje bereketa. Htjeli mi to ne, bereketa stvarno nestaje danas i svega je manje, ali ko se lavaram tu, svega je manje. Međutim, problem nije u tome što je vremena sve manje što je malo bereketa. Problem je u našem našoj nemogućnosti da, da pravilno rasporedimo to vrijeme. Ako je Allah htio da nestane bereketa, nestalo ga znači kod čitavog svijeta, ali nalog i to je jedan od malih preznaka sudnjega dana. Međutim, mi se često puta vadimo na tu foru i kažemo nema vremena za to. Ajmo, brate, slušaj, ders, doće taj, taj, ma nema vremena, ima neki posao tamo. Hajmo, brate, čita tu i tu knjigu, nema vremena, nema vremena, kaže, ja, da bodo imam kaj vremena da, da pročitam taj, taj, čitam u isto vrijeme brata nađeš klanjali kindiju namaz i kod auta sjedi sa svojim ahbabom sat vremena sat vremena stoje kod auta i pričaju vijesti jel onaj se udo bra, ona sestra udala onaj brat se oženio ona je napravio kuću ona je napisao knjigu ona uradio to i to i sat vremena pasti često bude evo pred Fahdovom džamijom, jel da? Posle akša namazi izaćemo i pričati, može i do jacije. Do jacije. A kad kažeš, ajmo učiti zajedno Kur'an, hajde da te presušam, da vidim učiš li pravilno Kur'an, jel? Ili, ili neko drugom, neki drugimu, jel, onaj, prijedlog dadneš, uči to vam, braću, ima mjesto. Neki drugimu prijedloga, onaj, izloži, izložiš što on odmah kaže, nemam vremena. I tu ćete danas znači pogotovo kod nas, ovih predavača, jel, koji vam vlaze, koji vam, onaj, drži predavanja. Zoveš ga predavanja, jel, kaj, nemam vremena. Neko je iskren u tome. Stvarno nekad nema vremena, možda ima postoji razlog za te stvari. A on nema vremena. I on, ti stvarno, jel, braće će shvatit, nema vremena, hajde, bit će drugi puta. Ljudi mode isti taj, jel? I dole kahva, s onih ahbabom, s onih ahbabom, e, priča se o, o rijasetu, o sijasetu i o milion drugih stvari. A nemamo vremena za šta? Izmislili smo to, izmislili smo to da nemamo vremena. Izgubili ravnotežu i u tome, braća. Znači, naći vam, braće, nema vremena za čitanje Buharije. Nema vremena za, na, da nauči Kur'an na pamet, ali ima vremena sad, vremena posle namaza pred Fahdovom džamijom da stoji i da priča često puta i bezazne stvari. Vrijeme je najjeftinije kod nas, a ono je ovdje najskuplje. In ne nisane la fih husr, čovjek je stavio na gubitku, vele asr, Allah se klete vremenom. Klete se vremenom, ali ko je la fih husr, ko je na gubitku, onaj koji stoji sat vremena i priča bezvezne priče. Ali illa alladine amenu wa amilu salihati. Ali oni koji vjeruju, koji čine dobra djela, dobro djelo je šta? Ovdje ja, ako ću već do, od akšan avijacije stoja s tobom i razglabat šuplju priču što bi mi rekli, ovdje ja sat vremena avijacije učit Kur'an. To su amenu salihati, čini dobra djela. Ote vas ovdje hak, jeli, ne poručuju istinu da se govori, ote vas ovdje sam. Jer zašto, jer u onom druženju često puta bit će neistine. Biće nekada uh, bit će nekada pretjerivanje u govoru, pa ćemo doći do, do, do laži i, i ne htivoći da slažimo na nekoga. Ali su oni koji vato vas obil hak. Znači, zato je ben kan ilmu bila ulim jahre. Fe lijekul hare on jesmu. Ko vjeruje Allah je sudnji dan, nek govori samo dobro ili nek šuti, nek čepi. Ili tamo uči Kur'an, radijemo. Ako već nemaš informacija o onom o čemu ćeš pričati sve na mi uči, uči Kur'an put je bolje, to je taj, to je taj hajr. Fel jekul hajren eu li jasmut, ili nek šuti onda. Nemoj, nemoj pričati, ali ćeš tada ako slušaš nečiju laž ili nečiju priču, bit ćeš svjetak sutra sutni dan. Može se saučesnik u nečiju laž i bit ćeš pitan što si, što si šutio, što mi nisi rekao onda, jeli, i, i savjetovo ga da, da govori istinu u tom momentu. Tako kako god okreneš nije dobro, ali ima zato dobro. Uđi u džamiju, uči Kur'an, Ili ako već pričate, hajmo pričati hadis, ne ti hadis, ja hadis. Ili hajmo raspravljati o nekoj temi koja je za opće dobro <clears throat> nas muslimana ovdje. Mi ćemo sada, evo, prođemo odavno do baš čaršije. Ne ješ naći Marke na putu. Marko ne ješ naći, bilo to u KM ili DM, ne ješ je naći na putu. Niko je nije izgubio ali ćeš naći milion ljudi koji po kafićima sjede bez posličare, a i braći isto tako koji pametuju bistre politiku, nađu ko hoćeš, kažu vrijeme skupo. A tebe vrijeme neftinije, kad ga tako jeftino prodaješ, kad je tako jeftino, šta je, šta je drugo nego zaključim ko tebe vrijeme, ti ga imaš na pretek. Ja često puta znam nekoga pitati imaš li vremena da prodaš i da Bogdom može da se kupi vrijeme neče. Ili da često puta čovjek poželi onda ne može štupati Allahove odrekve da ovaj dan traje makar trije sati pa da čovjek iskoristi to nekome malo vremena koliko god da mu daš a nekoga ima viška i kaže dosadno mi ja ne mogu da shvatim da, da ima brat danas koji kaže dosadno mi jeli, o, dosađujem si joj ne znam šta će sa sobom i takve stvari a ima braći, vi ste svjedoci ima braći koji ne znaju šta će sa sobom a ne zna uči Kur'an ili ako ga zna tu muc ono jeli, uči na glava a on sebe smatra da on zna da poznaje dobro Kur'an. Sljedeći problem, možemo staviti ga pretposljen, da ne bude dugačko. Kaže se da je, mi, mi imamo nešto što se zove talenat, jel? Imaćete braće, nadovežimo se na ono prvo. E, upušta se u davu, a ono u davi nema pojma. Imate braće upušta se u nauku, a on nije za nauke. Imate braće koji je talenat u nekim drugim stvarima, ali hoće da radi nešto drugo. Braće, imamo jedan veliki problem, a to i u psihologiji se uči, da često puta nismo sposobni da odredimo zašto nas je Allah nadario. Svakome čovjeku uzvišnja Allah šanu je da odredi talent. Svaki čovjek je nečim posebno odlikovan. Nema čovjek na dunjaluku, da je potpuno isti s drugim. Da ima iste osobine, intelektualne, fizičke i tako da nema ni jednog. Evo koliko nas ovdje imamo, niko ni nakog ne liči. Ni po psihi, ni po razmišlja, ni po čemu. Kaže se, preporučuje se, kaže u psihologiji da do 25. odnosno 30. godine kao krajnja granica čovjek mora da, da, da spozna zašto ga Allah rešavno stvorio. Mora da spozna. Znači, ako sam za nauke, za vaza, ako sam za za držanja hutbi ja to mora znao da svoje 25. godine od 25. godine ja gubim vrijeme kažu, propuje onaj čovjek koji posle 30 godina nije nije skužio za, za čega je pa ćemo naići na problem čovjek hatib završio madres završio fakultet popne se na minberu ljudi spavaju kad on priča ljudi spavaju znači nisi za toga brate naćemo od drugoga hoće ja da budem kaže pisac hoće ja da pišem knjige ne znam, sastavi dvije rečenice, nego prepisio od drugoga. Kradi iz drugih i onda tamo izađe napisao taj i taj. Znači, od trećega upustio se da bude automehančar, a on dobar pekar. Ili pekar, ovamo, odšao da peče peko, pe, e, one, hljebove, a on dobar zavrtajn sijalica i tako dalje. El hikmetu daletul mu'min, kaže se, mudrost je izgubljena stvari, gdje god nađe je, treba da uzme. Gdje god nađe, ovo je, ovo, pokušajte, shvatite ovaj hadis sa ovim, u, u kontekstu ovoga mi moramo naći tu svoju izgubljenu mudrost. Ali kada, braćo, ne u 40. i 50. godini, kada više od nas nema ništa, nego dok smo još mladi. Ako smo Allah Rešanu stvorio e, talentiranih mehančarem, ti si bolji kao mehančar, ti možeš biti daja veći kao auto mehančar nego ovamo hatib u jednoj džami. Zašto? Zato što ti znaš što radite, Allah ti je dao tu taj talent. I ako pošteno radiš, pošteno radiš, ljudi, ljudi primaš sa selamom, od, e, pratiš i sa selamom, ti ćeš imati više uspjeha u dave nego onaj tamo vajz na džume. Gdje ljudi spavaju nego džume. Nađete, braće, upustio se da priča, da drži vazove. Nije hatib, ali kaže dobar pedalar. Zašto? Zato što on ima dr mr. Ima neki titula. Kaj sigurno je dobar, dok ima to dok dr. I ti modeš da predavanje on Alhamdulillah, Rabbil Alemin pa 15 minuta šuti. Ovo salatu, ovo salamu, ala sejdi u muselini, pa opet 15 minuta. Treba, treba da izlačiš iz njega one riječi, pa polako priča. Pa ti treba da, da ga skužiš što je on htio da kaže. Nisi za toga, brate. Jes da si vrijeme sve potrošio u, u, u, u traženje nauke, ali nisi za toga i daj vidi za čega si. Da vidi za čega si i radi ono što ti Allah dao. Jer nije istina da nema čovjeka koji nešto ne zna raditi u životu. E sada, zašto govorim ovo nama ovde? Govorim zato što mnoga braća su u davi, a veći je kontraefekat od njihove dave nego od onoga, aut, nego od onoga dave onoga automanča. Nemojte me pogrešno shvatiti. Ovo sve moja zapažanja i s namjerom govorim o predavanju večeras da bismo uzeli pouku iz ovoga. Ne napadam nikoga posebno ovde. Nego gledam ovde otprilike generacija do 30, 35 pa i 40 godina. Vrijeme je znači da se skuži za čega si. Ako nemaš posla, zato što je opća situacija u Bosni i Hercegovini takva, nemoj sad silu trpa se furkanu da budeš daje, trpa se aktivno i tako dalje, a nisi spreman da budeš daje. Zašto? Zato što prvo, prije svega nemaš znanja za tu davu. A drugo, nemaš tog talenta, ne, ne, ne možeš ljuće bježati možda od tebe. E tu što prije uspostavimo ravnotežu, a ravnoteža je znati, znati znači spoznati zbog čega je me Allah Rešanu stvorio i koji mi je talent Allah Rešanu udjelio. Imamo problem, hajmo sa njim završiti, a to su nepristojne stvari koje činimo mnogi mi braća. Mnoga braća misle da ono što je navedeno u Kur'anu, znači harami i vađive, znači treba samo čuvati harama što, koji su navedeni u Kur'anu i treba izbjeg, raditi vađive koji su navedeni u Kur'anu, odnosno u hadisu. Sve drugo što je neko izmislio čovjek na dunjalku, nažalost ovo postoji, e, što je izmislio na dunjalku, ne treba se toga držati. Zašto? Zato što kada to nega, toga nema u Kur'an, toga nema u sunnetu. Pa ćete naći brata, ovo je bio slučaj, jedan, prelazi na crveno. Na crvenom sem, semafor, crveno svjetlo. Brada, maša Allah, još i misvak drži, ide sa džume. I on ti je gašćinu, ono, znaš, vidi, sad ugaslo se, žuto, već crveno, on prelazi prelazi, past nešto. Oni tamo psuju mu, ona je tam gleda, bradu ima, žena je pod nikavu ili bez nikavu, uglavnom marama se vidi, jel, iz auta. A on sav sretan, prešao, zezno je se on je ostao. Pitaš, brate, ba, zašto to činiš? Kaže, po pa nema toga nigdje to, kaže, čafirski zakon ovaj. Čafirski zakon izmislio semafore. Nema toga ni u Kuranu, nema toga ni u Sunnetu. Pogledaj. Pa, brate, dragi, ima nešto što su ljudi uspostavljeni, kaže, ma hasan ul muslimun fa huwa inda Allah hasan kar ono što ljudi smatraju dobrim i kod Allaha rešano je dobro a to eh, pod uslovom na, naravno da se prosto da šerijat a ako ljudi izmisle semafor i od semafora je veća korist nego šteta onda je tebi kao musliman dužno da to poštuješ to govore više cijeli šerijata drugi brat ono što mi često radimo iz auta pijem kolu tamo, jeli, Pepsi ili neka druga ova, ova jevrijska, čifutska, jel, pića, i fuć na putu, ode ona čaša, flaša iz, iz auta. Idi za nas ljudi. Idu ljudi i kaže, gledaj, pogledaj, eto ti šta radi, oti tamo radioaktivci ili kako još se zovu, znaš, bradonje i tako dalje. Pogledaj šta čini. A, onaj drugi hrakne, ono, on svojom silom hrakne, pa pljus tamo na, na asfalt u posareha. Pogledaj, to su, to su stvari koje su ovako jel, sitne, na prvi pogled sitne, međutim one su krupne i kod Allah šans su krupne. I mi činimo, vraća, činimo I, i, i, ne pazimo na te takve stvari. Ako je crveno svjetlo, budi ti prvi koji ćeš ga poštovati. Jer narod gleda u nas, evo sada onih kontraefekata i džeranu teža, narod se ugleda u nas. Vi nikad ne znate kome ćete biti sebe njegovog primanja islama. Nikad ne znate. Možda taj tvoj neprelazak na crvenom može biti sebeb nekome kad vidi da ga ti poštiš kao muslima. Možda tvoje čuvanje ne, ne pljuvačke ili, ili namjeru nekada pokažeš ako već moraš pljuniti da pljuješ u maramicu. Pa stavi tu maramicu do prve kante za smeće. Možda nekad u autu sjedi s tobom osoba povuku s nekog provaznika. Ti piješ piće neko, jel? I ne baciš ga, stavi ga pored sebe. Stavi ga u, u, u, u, onaj, u najlom kesu. Nek on vidi, nek vidi iz toga. To je sitna stvar, ali, ali može biti krupno u njegovim očima. Pa do prve kanti da smeći, nek te on vidi da ti to stavi. I ko, ko će drugi primjera? Da ne govorimo o odjeći. Odjeć. Mi smatra ako smo pustili bradu ili pantalone treba biti kratke, da sad to ne mora biti uredno. Ne mora biti uredno, ne mora biti ispegljeno. Ne mora biti e, lijepo. Dovoljno je samim tim što smo mi nju pustili i nek ona raste kako raste. Jel? ne moramo se ni počešljati kad ičeš da neko izmišlja šta se kad ližiš ja. I, e, i takve i druge milion drugih stvari koje <clears throat> koje činimo a poslanik ali sad svan kaže da je zajedjenu kenakum šame fi ovim nas okite se lijep, lijepo se obucite dotirajte se kaže da, da budete ka, kao kaže E, nešto upečatljivo, da ostane nešto upečatljivo u ljudim, u očima ljudi. Kao biljeg koji, je li prvo kad čovjek pogleda na lice nekoga i vidi taj ima madaž neki ili biljeg, prvo to pade na pamet. E kaj, tako budete, znači da upadate ljudima u oči kao kakvi, kao lijepi, kao lijepe osobe. Ako je već kosa puštena, ako je brada puštena, drži je urednom, drži je čistom. Budi uvijek namirisan. Ako su već pantalone takve kakve su, ako nosiš na pelu, nek budu uvijek ispeljane pantalone. Nek bude to neka odjeća uvijek lijepa, ne zatvorene boje, ustate boje poslanike, ali sad sam preporučio bijelu boju. Znaš Zašto? Zato što bijela boja veseli ljude. Veseli ljude, jel? Ljudi se nekako u drugačije je stres sa čovjekom koji je sve crno obuku, a drugačije je sa čovjekom koji je bijelo. Kaže, bijela već, već ti daje kao, kao pristup da pričaš sa njim. I ono što mi onaj, također radimo jeste <clears throat> naše te face. Smrknu te face. Kačeš, on je onaj, ide sa ženom, kroz baš čaršiju, ali on je toliko se smrkao, džavić. On svakog onoga koje pogledamo, on njemu, e, ko, ko strela iz njegove oče izlazi. Onaj, jer to od nas poslanika se sam kaže. A ka, on kaže u hadisu, jeli, o Filip, ti sam sadaka, a u osmijevu je sadaka, kao da dijeliš sadaku. Smijete se, ne mislim sako stivardese, jel ono, da se smijete zato što vam posao to nalaže. No, gledajte da budete uvijek nasmijani, uvijek pristupačni ljudima, ljudi to gledaju. Ljudi gledaju, ako ti smrknu, svako bježi od tebe. I ne može se čuti kasnije, ti pričaš, a smrknu se sad, ona, da ćete neko poša, ljudi te se boje, ba, i gledaj, gledaj, sljedeći put će gledati, ne pozovu više. Ali kad mu govoriš, a smiješ se, onaj, ne, sad, onaj, jer grohotan smije, nego onaj poluosmije koji poslanika da ste sam praktikovao, ljud će ti prilast i bit ćeš dobro prihvaćen kod naroda. I e, to, to raspoložuje ljudska srca. A to često puta mi ne znamo. Ili se pretjerano smijemo, ili smo pretjerano smrknuti, smrknuti smo. I mi se smrknije, vam kad čujem svašte na televiziji, i kad čujem i na, i na hutvama, i kad čitam, no, smrknije mi se. Ali ne smije samo lice uvijek bi smrknuto. Mi moramo širiti optimizam među ovim narodom koji je u tolikim problemima. Još sad ako i mi budemo smrknuti, i mi dijelili pesimizam među njima, onda nema od ove dave ništa.